บุ๊กทูสิบสองเครื่องดื่มนาปุยผมดื่มชาครับยาพิวฮาร์บาตุผมดื่มกาแฟครับยาพิวคาวู ผมดื่มน้ำแร่ครับ Я пью минеральную воду คุณดื่มชาใส่มะนาวไหมครับ Ты пьешь горбату с лимоном คุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมครับ Ты пьешь каву с цукром คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมครับ Ты пьешь วัดดูส ё д о м มีงานเลี้ยงที่นี่ Тут вечерина คนกำลังดื่มแชมเปญล Люди п ь ю แชม м п а สกายมคนกำลังดื่มไวน์และเบียร์ล Люди п ь ю วิโนอีพีวาคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับ Ты пьешь алкогольные напои? คุณดื่มวิสกี้ไหมครับ Ты пьешь виски? คุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมครับ Ты пьешь колу с ромом? ผมไม่ชอบแชมเปญ Я не люблю шампанское. ผมไม่ชอบไวน์ Я не люблю вино. ผมไม่ชอบเบียร์ Я не люблю пиво. เด็กอ่อนชอบดื่มนม Дитя любит молоко. เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล Дитя любит какаву и яблочный сок. ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต Жанчына любіць апельсінавы і грэйпфрутавы сокі.